та ще й з деяким пониженням. Пояснюється не так прискіпливістю кадрового управління до морального обличчя старших офіцерів, як тим, що так потрібно було головіну. З надвору почулось деренчання мотоциклетного двигуна. Чезетта. Клацнули автоматичні засуви, вітер нап'яв штори, і в кімнату через вікно вскочив майор Сагайда. Ці троє сіли за стіл, Вадим розгорнув течку з документами. Давайте ще раз поміркуємо. Кому міг стати поперед дороги Георгій Деркач? сказав Сагайда. Подружжя деркачів, виправив Вадим. Ні, передусім він. Я вже поцікавився. За Клавдією абсолютно нічого немає. До речі, цю жінку сам трохи знав. Вважаю, що просто прибрали свідка. Отже, подав голос Шеремет, не виключено, що Клавдія Деркач добре знала вбивцю, а він був упевнений, що вона його впізнала. І все ж якесь е, Вадим поляскав пальцями, добираючи потрібне слово, нетипове чи що вбивство. Щось тут не гаразд. Вбивство то завжди не гаразд кинув шеремет і повів далі. Треба терміново перевірити, чи не повернувся хто небудь з деркачевих хрещеників, кого він свого часу посадив. А я з цього й почав, похитав головою Микола, але безрезультатно. Дрібноту до уваги не брав, а по серйозних справах ще й досі сидять. Коли ж ти встиг, промовив Вадим і сам не помітив, що вже перейшов на ти. Хто рано встає, тому Бог дає, усміхнувся Гайда і запалив цигарку. А що дрібнота? поцікавився Шеремет. І син я розбирався, ще як справи приймав. Ох, і накрутив Деркач, аби моя воля не в відставку, а за грати б спровадив. У кожній третій його справі зловживання владою використання службового становища, шантаж і навіть побої. Та часу вже минуло чимало, аби хотіли поквитатись, то давно б це зробили. А жінку нащо їм чіпати. Вважаю, цю версію треба відкинути. Вадим трохи повагався, та все ж сказав: Я знову і знову згадую нашу останню з ним розмову. Схоже, Деркач на когось із місцевих натякав і був переконаний, що матиме можливість і час для своєї перевірки. «Хм, Слушно, згодився Сагайда. Зверніть увагу на те, що вбивця добре знав звичний маршрут Деркача. Не йшов за ними, помітили б, а от перестрів, я в цьому певен та й шістка їхала травневим їм назустріч. А що з машиною? спитав Шеремет. Та шукаємо. Майже всіх дільничних підняв, даї, лише в місці 39 шісток. А ще приїжджі. Кидають машини до завгодно, хтось міг і скористатись. Та знайдемо, якщо не змінили протектори. Гаразд, ляснув долоною по столі шеремет. Спробуємо бути послідовними. Приймаємо версію. Стріляв тутешній, що добре знав деркача. Жора став йому на заваді. Не виключено, це якось пов'язано з початком слідства. Деркач же не із тих, хто покірно згоджується стати козлом відпущення. Ну тепер про шістку. Стріляли не з ходу і, очевидно, взагалі не з машини, оскільки обидва постріли в притул, в потилицю і в спину під кутом зверху вниз. Ні, стріляла людина, що стояла або йшла, а вже потім убивця міг вскочити в машину і зникнути з місця злочину. Знайдете машину, зверніть увагу. Ішов дощ і в салоні міг залишитися бруд від зуття. Щось примусило Матвія Петровича замовкнути. Не вибудовувалося. Випадали якісь ланки.